հայ ժողովրդական հեքիաթներ ահնգեր դեղը թելորե Շահաբասը սկանամավեր յուրան երկրում էս ինչ տեղը իրեք գող կա հին չանում նանում չն տահանց կարամ չն փռմտեն Շահաբասը մը շորերը փոխումա կինամ դուսկամ են քաղաքը որտեղ այդ գողերն ապրում Կինամա տահանց կթանում հրցնում թա իսկ ես ընկեր չկանել Տան կրծրում ընդհատու ինչ փիշակ ու տարս։ Շահաբասը թա ոչ մի պենցեր կավս կեմ չի։ Մնակ վեր բեղերը սլոր եմ է, կախաղան ու իրել Մարտինի պես կթողեմ։ Դա հանգլտաբա այդ լա փեշակա, մզտի մարտը արգավեր։ Շահաբասը տահանցանը հրցնում աթա, պատուք ինչ փեշակ ու տարեք։ Տահանցամինը թա ես ամմ ղուշու, ամմ հիվանու, ամմ կենթանու լյուզի գյուդում։ Ինչ էլ վեր ասեն կլող կնգիմ։ Եմ միննել ասմա որ հիշքան պենտ քալլաս դորննի եմրսիս պենվումա Էմի գոնը լազմա ես լամ մարտինան շողում որ 100 տարը առաջել մին տեղտսածնին գգիդամ հուա տան պայմանան գապոմ թակինոմանք շահաբասեն կասը կտրենք ղեյննուն գինիմ որ հստուման շահաբասեն ամարաթը դրվզա մոտանման մին քանի շան թուլեք բիրադի հաչուման մարնել մհն համփանում թուլեք սուսունանում շահաբասն լասմա Ես լավ դերավ, ամման հիվան ու ղոշու լեզու գիտող են հրցնեմ տեսնամ, ես շներին լիզուն գիտումա։ Դրան վեր հրցնումա, թա շան թուլիկնան իրանց մարը հինչ խուսեցին, նա թա թուլիկը ստղասն դղան, սծին կյողերին կամ խազնան տանեն, նանց կապթար մարը իրա պրծավ թա ձեներնատ կտրացեք, տարը նհտնա։ Շահաբասը մտկոմը թա պա, ես մարդը շներ են լեզուն գիտումա։ Դրանայետը նի մնում խազնատոնու քլիտնելով իրանց իրանց պեսումը։ Խազդանտանում մին հերուտեղ չորս փայանում շաբասնել իրան փայը յորանում յետերնում։ Գնամ իրան պալատը։ Մինքանի մարդ Շոկում տանց ասում քեցեք, ես ինչ քաղաքը, ես ինչ տեղը իրեք գողն ապրում։ Բռնեցեք, բերեք կախաղանեն կոշտը։ Մինչև որ ես կենվեջ կախճտակ։ Տան կնաման այդ գողերն բռնում, բերում կախաղանեն կոշտը, ժողովուրդը հովակում, ենքան կնման, որ շաբասը կյամա։ Շաբասը Փայտանովը կյամա լոխղային տամ գյուղերնել յուրան քյուրանց մաչին թապա էս հունցանինք սրանա յետերել նղտեղ չկա են մարդ ճնան չոխնգերը թացի նռնատ կտրացեք երխին կացեք հանե մեր հնգերը Փայտանովը կյամա մսս դլականա Շաբասը որ յուրան շորերավը յուրան զենքերը կապած թակը գլխեն Փայտանովը մտանամա են մարդ ճնան չող գյուղը ցենատամ ասմա ահնգեր սրան այլ նղտեղ չինին։ Բեղը թլորը մզ ըսխտանը զադե։ Շահաբասը կթնդակն ծիծաղումա, բեղը հելորում, տահանցպես ընթողում, կյամն շահաբասն կոշտը տաթա վսկն ծեզ հալալնի, կեցեք, օրաս ետը շխդեցեք, ըպրեցեք, էլ կյուղոտ հունչանեք։ Օսողնան սիրականը թակնոտում։ Մի մարդ հայնում ինգել մին կնեք, այդ կնեքը սիրականը անում բոհելիս։ Մարդն էլ ճղասպան արքշեր, ցերև ճղացում արքենում։ Մին օր մին դիբրուգյուն վախտ տահանց տրնավը մին օսողա անցկենում, տատս նմավը մին կնեք ճելի ճելի նիամոնում դուսակյամ ինչ որ գնող լողո պատրաստություն ատասնում, այդ օսողը թակուրի քուրիկ մթենը մենգալ, քինելի տեղ չոնեմ, ինձ Գոնախ սպահել։ Այդ կնեգի թա քենակորի մարտստանը չկարել չիմ։ Ոսո քինամամին գրախտը ճուրանում Եշում թատեսնա այդ կնեգի էլ հինչա անում։ Եշում ատեսնում կնեգի ջիրագի երկալած քինամավեր քինի բիրի։ Այդ օզողուս սուսուփուս երակենում գնում բիցրանում տահանստոն մաչի ու թախավը նիմոնում մին օրիշ օթախ ըտեղ մին կախտված խնացայանում հարած թանը վրծելու տակնել թուրում տանի ամոնում պատեն կողքին տիրած տախտեն տակը կուչուրանում։ Վեր մտնում է, այդ կնգանը սիրականն էլ ակյամ նիմոնում այդ օթախը։ Մի խելա վեր կնման, այդ կնգանը մարդը ճղած անկյամա նստում է վեր հացոտ է։ Գնագի տեստենը տնում առաջին, մարդն էլ եշմա տեսնում շատը կողքը օթախն է տանում, Սիրական էլ հին չուր կինամա առաջը, են մտնում լող, թփրումա, օզողներ, տախտնտական ցերքը մկնումա սիրականը նհդ օտում։ Սիրականը սուրթան գլխի չինգում, մի մաղթոլ տեսնումա, առաջին տեստենի ճելիա գլխում։ Լավ, ես շումա տեսնում մտնումը, տախտնտակը մինցեր բիդա յուրան պիցրանումա։ Լաղանում, երապորցնում, ցերքան պենտ փռնում, օզողոթա հա, խելունկած։ Թաչի հա հարա եմ տլական ամեն ինչ ասեմ։ Սիրականը թոդելով ղալաթը մռալ։ Մինչին երկու ունենք։ Տանք բիրադի օտոման խմում, թխմի շինում։ Կողքը օթաղումնել մրթե կնեք, շիրունեն հանում նեմոնում տղերը վեր քոնենին։ Սիրականնան օզողը վեր շատ օտոման, սիրականը թա պայես ծրված հալը ինչանինք։ Օզողը թա հանը խնացումը թանկա։ Ես խնացին պահեմ, ռխը կոլխովեր անեմ, դու կիսկը տակ են պահե խմե օզողովը խնացուն ռխը գոլխովը անում հենց լա նորվը դեռնալիս վախտը խնացեն ցերքան դուսապորցնում ընգյուն թուրունու կողքը ու թախումը մարդը թա ակնեիք էս ինչ սասա կնեգի թա կատում կնի մարդը թա կատուն թորնեն շոցը նհդ ինչ պենոն է Համասումը համայերակենում մի փադյորոնում կինամ սիրականն մսեն ընգյում են կանվեր թակում վեր լապ ստկելի աշինում։ Էտ օզողնել վազատան պեսրանուն հերթը էշին փալանը ընդդղան մոտը տերած ահենում։ Գլխեն տենում տահան սիրա թամփալի վեր ընգյում վեր շղվցնը ինքը փախչի։ Փալանը վեր օզումա վեր կցի, փալանն կմակն ղուշկունը ընգյում ատարապոկու նհդը թմփալը վրանգյում, տահանց իրանգյում, տանք շաղումն այդ մարդը սիրական այնպես է թողում մենգել տրամփռնում, շնսատականում։ Դրան այլ բրծնում է ինգել կնկանն ասկսում տորաթականել է։ Իրիքանն ենքան թագմա վեր վսկրնեն ալերանում։ Թողոմատը վեր տերած, ինքը կինում ճեղացը։ Մուլլն պարկյալը։ Մին թազա փսակված տղա կենամա գարիբություն, որ աշխատանք անի։ Մին քաղաքում ծառայություն ամոթնում, փող աշխատում տամ մուլլեն որ պահե։ Մոլլան էլ փողը տնում է դուշակ ընտակ են պահում։ Որ կամա այդ տղեն տուն քինալի վախտը, կինամա մուլլեն անա փողը ոզում մոլլան տամչ։ Տա շատա կինամ կամ կարմչի մուլլեն անա փողը փուկտա։ Կինամա մին խնում ու կոշտ ղաչան պղատան քանոն թա խանում մին թահրրա մոլլան անա փողոս երկա լինստո այդ խանումը յուրան տղենան նյուքարան ցենատամ նյուքարեն ասմա մունքինամանք մոլլան կոշտը իմ տղաս մի մծ յալլախ փողնք տանոն տամ քյուրան ասենք պահե ինքը մոլլան փողը տված տղան էլի այդ վախտը նիկը մտնե ասե մոլլա փողոս ինստո վեր շատը տեսնա խրեգի տլականա Դու էլ փողը հմբռելիս վաղ տնի կմանես, ասես, աղան, քիրվարն հետ եկավա, համել կլխես լաչակը երոնես, ցերքդ փռնես, սկսես պարկյալը։ Մունքը լող, նիկ մնական վիրադի պարկյանք։ Մեր փողն էլ երոնենք կյանք։ Նոքարը թալավ։ հա Խանում փողը դղեն հետ Ելլախը մկապոմա տանում տամ մոլեն, սավր օզմա թա համբարե, այդ տղան նեյամոնում ասմա մոլա փողոս ինստո, մոլան էլ վերտս նմատրա փողը նոր պիրած են կշտեն, շատ խրեգ է ասմա հանե գիբին տակ ընքինա երկալ։ Կարավատ են կցած դոշակը պծիրցունումա, գյաբյան էլ պծիրցունում, ուրան փողը յորոնում։ Խանումը սկսում է փողերը հմբարելը, վեր ետնանել մոլլան հմբարը այդ վախտը նոքերնի ամոնում ասմախանում աղան քերվանավը եկալա գնում են կրխեն են լաչա գյորանում երկու ձերքը պեցուր բռնում սկսում պարգալը տավեր սկսում պարգալը խանում նլան իմունում նոքերն հետ սկսում պարգալը Ետնան խոնում են գարեբությանան եկած տղանա նիմոնում սկսում 400 պարգալը մոլլան վեր տեսնում ալող պարենկյամ ինքնել են իմունում նհտնն պարգյամ խանամը հրցնում աթա մոլլա Իմ հարտնս եկալա Պարամկյան։ Իմ մարտիս եկալա Պարամկյան։ Էս տղեն էլ հերնա եկալ Պարագյան։ Սրայել աղանա եկալ Պարագյան։ Նայել գրեսալա յուրան փողը քզանա ինքոնե Պարագյան։ Պատու ինչու է ես Պարագյան։ Մոլանել թա ես էլ տեսնում եմ որ ձեզ նման ժուլիկներուն ցերքնամենգալ ինձ քելագյու մաչը կցալ փողոցեր կաս ինք կալալ, սկսալ պարկյալը, ճարս կտրած, ես էլ եմ ձեզ նհտ պար եկա։ Բլն ու խելունք աղբերքը, երկու աղբեր են ունում, մծը խելունք կուչուրը պլ։ Այդ մծ աղբերը կուչուրին միշտ պինիցնել է սայանում, ուրան պայպեննել ար դրան անել տամ։ Մին օր մծախ բերեկյամատոն Կուճուրին թա էքյուց վղճրնեն ան էծերը տննականս պահես։ Կուճուրախ բերեք սի վղճրնեն էծերը առաջնանում տանում որ պահե։ Շատ ատանում թախրեք մին տանցի ծառա պատահում երայնով որ թափը վղճրներն ու իծերեն տա։ Տանկել օտեն։ Ծառը համ թափը մահամ իծերեն վղճրներն ասումա հովերին ձետը տանց չպահե մորթալականում։ Էծերն վղճրնեն լի տանցելով օտոման Մնակ մին չատլակտան զինգումա մըց ղոչին կրպոզու։ Դա փռումա վղճռերանա էծերեն լոխ մրթոտու մնակ այդ ղոչու պահում։ Մըց ախբերի կյամա տստում սյուրուեն սյունգյու տված։ Էքսը մըց ախբերի կինամա վեր ծմական տանց հվաքը կուճորնասմա վեր դուսկյա սյաթեն պենին եշի տորնո կպահես վեր օրիշ մարդ չինի մնե։ Դա մոծ ախորն ասած թարսյաս կանում, տորնո կորոնգահանը անում, փոկում պահում։ Շատ վեր կենեմա տեսնում ավեր մոծ ախորը Ետանոմա տորնը շիլակոմա կենա մծ ախպորը կթենում, մծ ախպորն էլ իրես են մխրը խոսումա տստումա որ ըսելա պենչի տուսկյամ սուսան։ Էղտ վաղթը ղջղնեն կյաման տեղավ անցկենում, տանք գյողլո կնալի օրիշ տղջին կթանում, երենենում մին պելցուր տնջրը ծար մըց ախբերը քուչուրին ասում է դորնովեր գցի դա խոսքը ընջուկ են կամ ագնակցում դորնը շիլակա ձերանում ծառը ղճղնան էլ թարսունման կյամն է ծառն տակն վերկյամ սուպրան գցում հացոտում քուչուր ախբերը մըցն ասում է ցերկս նղացալա դորնովերն գցում մըցը թա վերվեր գցիս գիլականան մս սպանեն քուչուր անջուկ շիոնում դորնը թրմփալի վրա գցում թուշ տահանց սուփրին իրա։ Ղճղնեն վխրներան սրտաճան կննում ամմնիշ թողում փախչում։ Երկու աղբերը վերենքամ սկսում տահանց թողած տեսը տենը հավաքել է, մծ աղբերը փողրոն վսկեն հավաքում։ Կուճիրը շորերնան յուրգոնդոշակը։ Օրը մտնում հա, կուճիր աղբերը շորը շիրտի յուրգոնդոշակը տենը լող տակնատամ, մին ցերքը լյորոնում, մաչին բրանվում կոննում։ Մծ աղբերն էլ վեր քան ղարչանք փղատականում վեր մին ցերք հյուրանտամ տամչի։ Թեզ վերլուսանը մա տայերա գնում թա։ Ա ինչես կրկնդ պեցրալ ինձրացի ծաղումս, հա։ Կողքն թխումա թա երկած, դսնումա որ տղան դյուրիչքան։ Նոր կոլխով անգյուն որ մռացա։ Այդ փախած ղճղներն ծյանուցան մինը բռնումա, քենդերի յորոնում ախբորուցին իրա նստածնում, կպկպորում ոնց որ մին սաղ մարդ ախորը հովակած վսկղն է փողը տեսի տեն լող իրան հովակած են նհդ ղչղներ են թողած յանուցը պերնոմա ինքն էլ ախորուցին ջիլավը փռնում պերած ձյանքը կինաման խելլատը վեր կինաման ձյանքը սոբծանման լող նիանում հղացեն կողքեն ղուրուղու մի քոլոտակը կյողլուկենում Այդ ղորոն տարը հրսանա եշմատեսնում մի մարդ ձին իրանստած մին սյուրի ցյանք էլ ղուրուղ նրացում հրցանացնա տամ այդ մարդի հայհու անում ուշուստամ թա այդ ցյանքը խիսնի իրալ ղուրուղու քչցունումս այդ ցին իրան մարդն էլ ոչ սասանու ոչ էլ ցյանքնա դուսանու Ամը մենե մին մած մահակ մին փայացր կրներեն կյաման տրան թխում սպանում իբրև Ես քուչիր աղբերներ քոլն կմական դուսագամ, սասը քծումա դուսերը թավա, եկե քսեգե, աղբորուս սպնացին։ Տան գիրա ինտերնում դրա խաթիրը կտանում, մինքանի ծիապերնը վսկել, սահանցանայա յորոնում, բերնոտա ծյանքը քշում բիդա յուրաստո։ Հենց վեր մարը դուսագամ, դողորանց նարաչը մծ տղեն մռած տեսնում, ծյուներն վրա թակում սկսում ալացնել է Քուչուր տղան էլ դա այա, այա, այսքան ոսկեն, այսքան փողը, ապրանքը լող ես եմ բերալե, ինքն էլ ինձ քմագենել են տղը գրքնն է պետրալ։ Մենք տես խելնքու եսում թա ինքը